Euskara gutxean ari diren hautzaindegi eta hautzen etxeak elkartzea deliberatu dute Miagitzen daia baiona angelu maule lakara ziburu eta azkaineko aurtzen eta aurtzen etxeak konkolotx deitzen den elkartea sortzea erabaki dute. Adintarte hortako aurren euneko eh, bosta bakrikari dela Euskara utxean salatzen eh, dute eta hori guziaren aipatzeko gurekin dugu leire bidar lakarako aurtzen degiko arduraduna eta konkolotx elkarteko idazkaria telefonoren beste puntan egunon leire. Egunon Lehenik, eh, bai, galtuko dako eh, elkarte bat sortu duzuen, baina joan den larun batean aurkezpena egin duzularik, pixka bat, um, sifre batzu argiteratu dituzue, Euskaraz ari diren eh, aurtzein egit, aurtzein txen sifre horiek, menturaz balio du horretaraztea? Bai, beraz, erran dugun bezala larun batean, aurtzein degietan, tokien euneko bosta baino gutxiago dira murgiltzean proposatzen eta aurzainetxeetan, uh, eh, ba, aurzainetxean euneko amazazpia bakarrik Euskara Hutsean eh, da. Nahi du egan Horrez gain, eh, zero iru urte artean, bada ere beste zaintza molde bat, uh, direla etxeetan ari diren aurzainak, uh, zaintza molde individuala deitzen direnak, eta horietan ere badira Euskaraz mintzu diren uh, aurzainak, baina hoien zat ez dugu zenbakirik. Hala, nola esten uh, eh, labelizatze sistemarik aurzeinen dako, ez dugu zenbaki zehatzik. Beraz, uh, ukaiteko panorama guzia behar litaike hori ere uh, kondutan hartu. Ados, beti ere, uh, erraiten zinutena, erran alazinei zinutena, da euneko bostori biziki guti dela konparatuz uh, beste, beste alogei. Uri da, E, bakarrik e, euneko bost aurzen digien zat, e, euneko amazazpi ere aurzen etxeen zat, ala, e, egiten baditugu zenbakiak eta lan hori egin beharko da, ikusi beharko da zenbatetan den, baina dena den eh, gutxi izanen da, e, eta asalatzen dugu hori ez dela aski, mm, badugulako galde hainitz hainitz, buhasoek nahi dute eh, Euskarazko ajera bat oien augentzat eh, eskola haintzin, baina maliz hori ez da posible denen dako, ez baita aski lekurik. Ba, euskararen garen dugu normalizazioaren bidean edo garatzearen bidean, gabezia bat bada hor, adintakte horretan, zuen ustez? Ah bai, ah, bai, bai, bai, argiki, eh, argiki. Horain arte, aipatzen eh, ez den gehi bat da, eh, baina zeru hiru urte artean Euskarazko ajera, sobera, sobera mugitza da. Erraiten dute, behar dutela familia guztiak ukan, Euskarazko aurzen digi bat ideki nahi duzularik eh, behar dutela ere eh, frantsesezko ajeraren eh, aukera izan, gu kalderantzizkoa egiten dugu, egiten dugu mefamilia guztiak behar lukete ukan Euskarazko ajeraren autua, eta hori ez da posible, basen afajoan bakarrik uh, tinkak du uh, ajera kolektiboan erranen dut. Euskarazko ajera proposatzen, gero badira txeko aurzenak ere Euskaldunak, siberuan bakarrik esubikuta da, Egan nahi du sortzi edo amak leku bakarrik bat direla Euskaraz eh, Siberoa guzian eh, proposatuak. Ba, hala, eh, argiki, familia guziak ez dute nahi duten Euskarazko ajera hori ukaiten ala. Ba, hor konkolo, elkartea sortu duzue, hola deitzen da elkarte berri hori. Zendako elkarte bat sortu? Zdu, diadanik lanean, elgar lanean erizinezten, hain eh? zinetik? Bai, badu urte pare bat sigirela elkartzen, eta lehenik sare bezala funtzionatu dugu, hola elgar eta elgar eta oartu gira, oartu gira bazela beharra trukak eta horren bako, bat direlako etxeetan eh, desberdintasuna handiak bereziki, batzu egiko etxe batzuek lagunduak dira, beste batzu bat erez, Eh, eta ikusi dugu ala gure artean elkartuz, elgarren arteko mm, trukaketa horren bidez, berak sustengatzen algin nuela, eta ikusi dugu ere gutxi ginela, eta bazela, bazela zerbait hor eh, joan, joan etzena, eta orain, eh, bala, erabaki dugu azkenean elkarte bezala antolatzea, gure eh, eta horren publiko egitea, eh, gaia maiaren gainerat ezartziko eta lehen hortzaroaren eh, bosta entzunarazteko pixka bat. Euskara lehen hortzaroan gai bezala mai gainean ezartzeko eta eta ahlo hortan aintzinatzeko pauso bat emaiteko. Hmm. Konkretuki, zer aldatuko du? Dehar bada, pentsatzen duzu elkarte horrekin indar gehiago izaitea adibidez podere publikoen gana joiteko? hori da, bai, huai eh, uh, da, eta, eta gurekin uh, uh, beharko dute kondatu, eta gu presgira, uh, ara, uh, eragile desberdinekin lan egiteko, lehen aurtzaroaren uh, boza entzunerazteko, um, mm, ara, euskal munduan, adibidez, eta eta gero instituzioekin ere hala eta ikusteko nola egiten aldukun eh, gai hori aintzinerazteko eta euskarazko ajeraguneak eh, sortzeko. Mm, Aurkezpenen, hmm. Eh, espreski ipatu dituzue elkargoa eta euskararen erakunde publikoa, e, oieri ere dei berezi bat egiten diezue? Bai, oiek badute... Eh, egiten aldute egiten, egiten dute jadanik lan bat eh, eh, Euskararen bultzatzeko aurzain guk erraiten duguna da hori behar dela aukunago ere eman zainak Euskarara formatzea untza da, baina behar dira behar da formakuntza hori indartu eta gero behar zaie behar dira lagundu aurzain horiek Euskara praktikatzen eta hori adibidez, eh, eta Eusk badakigu ere bai badirela eh, aurzen Euskaldunak sortzeko proiektuak, eta horiak aintzinera tere maiteko eh, elkargoak ere ba, mm, bere laguntza ekartzen aldu. Hala, adibide batzu emaiteko. Ba dira, mm, jadanik eh, sistema bereziak, eh, edo dispositibo bereziak, egan eh, duzu, mm, adibidez, sifreak aipatzean euneko eta bederatzi, lea dispositiboan sartuak direnak, euneko amazazpi mam aurtzen degi horietan, hori itzak, letrak baitira, esplikatzen, izkiak baitira, esplikatzen dituzu zer diren? Bai, lea dispositiboa da, justuki, e, e, irigune eta Euskararen erakunde publikoak kudeatzen duten label bat, Euskarazko ahera lehen aukzaroan, ezan nahi du, eta hortan sartzen dira, bakarrik aukzain digiak, etxeak eta e, etxeetako aukzainak ez dira dispositibo hortan sartzen, eta hor label hori dute aukzain edo elebidunak, eta elebidunetan badira sistema desberdinak, edo murgiltzean diren aurzein Beraz, labela hori horren ukaiteko behar dira balintza batzu bete, baina baldintza horien betetzeko ere laguntza eskaintzen dute, eh, ara, langileak euskara ara formatu zazbidez, uh, eh, materiela ukaiteko, eta eta Beraz... Uh, lan bat egina da, beraz, iadanik, eh, galeiten duzu, mm, lan hori bai. ugunago eramaitea? Bai, zenta, la, eh, la, label hori eh, da, bon, aurzeindegi, uh, eh, diren aurzeindegien zok, baina ere, um, elebidunen zat, eta gehienak, eguneko ogoita bederatzi horietan, gehienak elebidun, elebidunak dira, eta, ge, eta erdia, apokres, ez dira, ino, labelizatuak, labelizatzeko bidean dira. Beraz, zinez, eh, Euskararen tokia bahne hortan txekatzen badugu, eh, ahont, ahont tipia da. Eh, orduan, guk uste dugu dela, berdela, dela garatu, hori delako Euskararen transmititzeko modelo eraginko jena. Eta Euskara praktikatu nahi duten langileen ere aurzen askoz, asko zerresagoa da murgiltzean, ez eta eh, beste langile frantzestun batzuekin nahasirik, eh, hala, eh, ingurumena ez delarik Euskalduna, biziki zaila da, Euskara ikasi duen langile batentzat Euskara praktikatzea egunerokoan. Hmm. Gehiago... Gehiago... Gehiago... Bai, bai. Gehiago bakarrik aurzen zat da, eta aurzen etxeek adibidez ez dute label sistemarik, etxeetan ari diren aurzenek ere ez, eta horrek eh, du erakusgarri sartzen euskara, ez dakigu, eh, ez dakite jendeek eh, nor den aurzenetan euskalduna, nun atxemaiten alduten aurzen euskaldun bat, eta horrek ez du, ez erakusgarritasunik emaiten euskarari zaintza molde hortan, eta Oien ere ez da laguntzarik, nahi badute euskarara formatu, edo nahi badute material euskalduna erosia dibidez, hau ez dute olako sistemarik. Mm, labur labuzki eh, leire bidart, egan duzu, eh, galdea gehiago dela, nahi du egan eh, buraso bat, batzuek, nahi dutenak beren auga hau euskaldunan eman, frantsesean eman behar dutera, labur labur. Bai, hori da, ez baita eskilekurik, Odan, eh, gehienek hainitzek eh, autua hori egina ilukete, baina ez baita askilekurik edo aurzein etxe euskaldunetan edo aurzein digi euskaldunetan, ebe bortxatua dira, beste uh, eh, izkuntza batean, horien aujaren ahera, beste hizkuntza batean egitea. Hmm. Lehre bidar, konkolotz elkarteko idazkaria eskermila gurekin izanik goizuntan eta ondoko egunak arte. Ba, hini eskerzuri.